Ander Perez, berrieko kestaria, egunon? Egunon. Kortxikan e, bilkura importanteak izan berri dira, etorkizun instituzionala adosteko, adostasunik izanen da, zure ustez abertzale eta gobernuaren artean? Bo, lehen bilkuraren osteko adirazpenak entzun da, badirudi baietz. E, denak atera ziren nahiko baikor, e, batzuk baikor baina ezain baikor, E, eh, Horein ez dute zerra adostu, haino badirudi bideonean doazela, e, eh, Frantziako barren ministroak esan zuen adostasun baterako bidean direla, Simeonik adibidez eh, esan zuen nahiko baikor zegoela, orain ere oreka batzuk lortu behar zituztela, sondo ez dakigu zer esan nahi zuen horrekin. Eta badirudi baiet, zeren geratzen da bilkura horren ondoren beste bat, e, Korsikan, martxordi aldean, eta hor erabaki barko dute e, augustia nola antolatu eta nola egituratu, eta badirudi azken orduan behintzat, baina bai izango dela ostasunen bat, mm. bi aldean artean. Frantxese gobernuak e, badirudi e, ekarpen batzuk egiten e, diola kortxikako etorkizun instituzionari, horietako batzuk dira, adibidez, konstituzioan sartzea, korsikaren berezitasun hori, ze garrantzima bertzaio sartzearen Bo batetik da, Korsika, Frantziako konstituzioan sartzea da Korsikako nazionalisten aldarrikapen e, historikoa, hortaz alde hortatik nik uste dut e, eh, badela haientzat. E, bueno, batetik konstituzioan txertatzen duzun guztia, hori, e, nahiko ez zeina delako, eta zentzu horretan, ba, Korsikarri komenizaie konstituzioan e, jartzen duena, ba, egia izatea. Gero beste aldetik da, aitortzea ere bai, Korsika, Europan dago eta berez, berezia dela, zeren nazionalistei interesatzen zaie korsikaren berezitasun hori aitortzea. Piskat desberdintzea ez direla Frantzia, Frantzia barruan dela, ez dira Frantziako beste eskualdeen edo nazioen gauza bera. Eta aitortza horrek, berezitasun horrek dakar, aitortzea e, kultura desberdina direla, hizkuntza desberdina dutela, eta aldi berean albietze dizu esatea e, ba, beste modu batean gobernatu nahi dutela eta azkenan ba hori autonomia hori nahi dutela. Azkenan da aldarrikapen hmm. historiko hori betetzea. Nazionalisten aldarrikapen historiko bat ere da residentzia estatutu edo egoiliarren estatutu hori. Baduri Dui, duri, hortan ez dagola adostasuna handirik ez? Bi ikuspegi ezberdin dira neurri horri buruz, ez? Bai, e, hori da, nazionalisten nahi dutena da egoili arrestatuza, eta frantzeko gobernuak ez du ez du onartuko nire ustez, eh, argudiatu du egoiliar estatusa emateak sortuko lituzkela bi, bi herritar frantxez mota. E, zeren egoiliar estatusarekin noski ematen zaio preferentzia edo lentasuna korsekarrei. Orduan horren aurrean e, eh, eskini du erresidentzia estatusa daitu duen gauza hori, eta hori litzateke ba, pertsonatek pasatu beharko luke gutxiengo denbora tarte bat bizitzen korsikan, ba, ez dakit, etxe bat erosteko edo beste zerbait. Mm. Horban, agian da erdibideko soluzio bat, baina ez duera bat konpontzen espekulazioaren arazo erraldoi hori dutena dutena korsikan. Hmm. Legeak egiteko eta moldatzeko eh, eskume mugatuak e, emango litzaioke eh, korsikako legebiltzarrari, orain arte legeak egiteko eskuminik ez baitzuen, horrek ala ere, badu garantzi bat? legeak egiteko eta ze lege mota norainoko eskumenak izango lituzke parlamentu horrek? Be, bai, bueno, alde batetik da, lehen aipatu dugunaren arira, e, eh, nazionalistek argudiatzen dutela hori, beraien okorsikaren berezitasuna, orduan, e, bueno, batez ere irla delako, eta orduan horrek eskatzen du, Parisen egiten diren lege guztiek, lege guztiak ez direla berdinak, edo ez dutela eragin berdina irlan, orduan aldatu beharko liratekela, edo moldatu beharko liratekela, irlaren e, errealitatera edo berezitasun horietara. Ordu nazionalisten eskaria da, eh, hori autonomia legegile hori izatea beraiek erabakitzeko Korsikako errealitatearen arabera, e, eh, bazer hartu eta nola. Gero gauza da, legeak moldatzeko eskubidea izatea, hau da, Frantziako parlamentuak onartzen duen lege bat, e, onartu behar duzula, baina moldatu dezakezula irlako errealitatera, hori ez da erabat autonomia <laughs> legegile bat, egia zen. Eta gero darman, darmanenek esan zuena da, e, prezegoela autonomia legegile baten bateko, baina mugatua. Hau da, eskumen batzuen araberakoa. Ez dakiguna oraindik da, eskumen horiek zeintzuk izango lirateken. Esan lege organiko batek zehaztuko duela hori guztia. Oraindik ez dakigu lege organiko horren edukia. Eta horren ez dakigu osongi zer, zer autonomia legegile izango litzateken. Egiazko autonomia legegile bat, e, Simeonik eskatzen duen bezala, edo autonomia legeile mugatu bat, eta agian ez lukena praktikan aldaketa hundirik ekarriko. Galdera iniz gai hortan, eta azken puntu importantea nazionalisten beti aipatu izan dena da, korsikaren e, koofizialtasuna, eta horre ere, frantzaz gobernuak errandu hori marra gorri badela berentzat, eta ez dutela hortan amore emanen, ez? Bai hori da, eh, eskaini duena kasuanetan da, e, eh, elebitasuna sustatzeko neurriak eta lebitasuna garatzeko neurriak horrere, ez dakigu gozongi, zertaz ari den, agian dirua ari da, eh, agian hezkuntzari begirako erabaki ez, horrein dena oso oso zehaztu gabea da, eta badirudi bi aldeak ari direla e, eh, norbere jarrera gerturatzen, arlo guztietan, baino eh, badirudi ez duela nazionalistek ez dutela beteko erabat bat ba, dituzte labeteko erabat beraien helburu guztiak. Hortaz, hor, korsikararena nik uste adibide esanguratsuena dela, batez ere Frantziako konstituzioan jartzen duelako frantsesa dela hizkuntza bakarra. Orduan, hortan ere ez dut uste albiste honik, espero dutenik. E, ikusita e, zer galde egiten duten nazionalistek eta gobernua badirudi noraino den preste maiteko, zure ustez, mm, abertzale nazionalisten arteko batasun hori atxikiko da buk, prozesuren bukaira arte edo zatiketak egon daitezke? Mm, zatiketak izan dira prozesuan zehar, baina eh, azkenean, azkenunean beti elkar, bueno, beti ados jartzen dira, hortaz, zaila da pentsatzea, eh, ez dutela onartuko Frantziako gobernuak eskainiko duena, baina bueno, beti da, Frantziako gobernuak eskaintzen duena da, pixka presionatzen ari dira, arago joateko, baina nik uste onartu dutela e, Frantziak eskaintzen diona, beti ere kontuan hartuta, eta pentsatzen du kritika hori izango dela, e, prozesua maitzen denean, esango dute, ba, hau ez da espero genuena, hau ez da hasieran jarritako jarritako helburuak betetzeko unea izan, eta Nik uste izango dela azkenean beste pauso bat, eh, korsiak lortuko dela autonomia gehiago, baina ez duela ez dutela beteko 2008an esan zen autonomia lege egile hori lortzeko helburua eta hortaz nik uste dela izango dela. Mm. Baietz, baino gero ba, kritikak hasiko direla. Kaledonian eta duten e, e, ultramerreko eskualdirik duten autonomiaren antzeko izan daiteke? Edo ez ezberdina zure ustez? E, bueno, Simeoniren helburua askotan esan du hori da, Kaledonia berriak eta Polinesia frantsesak eskumen e, legeile asko dituzte, adibidez autonomia legeilea eta eta adibidez zergak biltzeko eskumena. Eta askotan aipatu du adibide hori, eta aipatu du Simeonik ere e, eh, Mediterraneako guarteen artean e, ia denek dutela autonomia legeilea, orduan hori dela oikoena edo normalena, eta hori gertatu barko litzatekela ere korsikan. Gero, adostuko dutena hori martxo erdialdeko bileran, beha, ez dut uste <laughs> autonomia legeile hori izango denik. Ez Kaledonia berriaena, ez Polinesiaena, ez e, eh, Mediterranokoena. Hmm. Justuke, ipatu duzu martxon erditzuko bilkura hori, dagmanen omen e, eh, korsikara helduko da, azken bilkura izan daiteke, prozesuren azken bilkura, e, eh, barre ministroak zer, zerbait berri eskeniko du bilkura hortan, prozesua bukaitzeko edo edo zerri emango du bilkura horrek zure ustez? Bo, orain arabera, e, badirudi izango dela aurreko bilkura modu batean esateko amaitzeko e, azken itzordua eta horrezta daiatu zutena eh, testu batean edo idatzeko dutela. Badirudi hori izango dela, zeren Macronek eman zuen sei bateko epea dosi hartzeko, hori martxo eran da, hortaz, e, ez dakitzen baluzatuko den bilkura hori, martxo erdialdekoa, baina e, hor adostu barko dute dena. Ben hori adostuta gero, e, Parixera pasatzen da, beraz e, lemizi e, pasatko da le, Asamblea Nazionalera, mundute zenatura. Ikusita indar horekan nolakoa diren bai zenatuan, bai Asamblea Nazionalean, zure ustez, aterako da aitzinera, olako prozesu baten ondutik? Bai hori da galdera giltzarrietako bat, e, eta ez dakigu azkenan Frantziako gobernuak eskaini duena den egiazki berak eskaini nahi duena edo parlamentuak onartuko lukeena. E, gaur egongo indarrorekak horrekak ikusita badiri asamblean errazagoa litzatekeela onartzea e, korsikari eskaineko zaion autonomia beti ere ez baldin bada autonomia legegilea eta pentsatzen dut beti ere korsikeraren koofizialtasuna ez baute jasotzen. Gero gauza da senatuan, senatuan errepublikanoek gehiengo dute eta beraiek oso kritikoa gertu dira, Naiz eta Korsikako hautetxi ordezkaritza hortan badiren eskuineko e, politikari batzuk, agian beraiek presio fiskat egin dezakete. Zaiena badirudi hori senatuan izango dela. Eta naiz eta senatuan onartu, gero aldaketa konstituzional bat egin behar denez, e, Frantzeko Kongresu elkartu beharko da, hau da, asamblea eta senatua elkarrekin. Horre, hiru bostenaren babesa e, beharko dute. Ez dakit, hori oraindik ez dago oso argi, baina Naiz da horren hartu ere gero zidei konstituzionala sartuko da, ba, ez da, orain diki asko argitzeko daude. Mhm. Ba, Ander Perez, berriak okastaria, mila Zuri, jo.